saodat asri qissalari kaba hakamligi kaba hazrati ibrohim davridan beri doim tabarruk hisoblanib kelar kaba kabaga xizmat doimo ulkan sharaf hisoblanar edi bu muqaddas dargohning hajmi u qadar katta bo'lmay balandligi ham odam bo'yidan salgina yuksak edi payg'ambar hazrati ibrohim alayhissalom naslidan bo'lgan adnan yoki himyar sultoni mubba davridan boshlab kabaning ustiga chodir yopish odat tusiga kirdi bu chodir har yili almashtirilar yangilanar edi biroq bu muborak qadamjo asrlar o'tib ta'mirlashga muhtoj holga keldi va dastlab amalika so'ngra jurhum qabilalari tomonidan ta'mirlandi fil voqeasidan 35 yil keyin shiddatli yomg'ir natijasida sel paydo bo'ldi va kabaning poydevoriga zahmat yetkazdi devorlari nurab yiqilay deb qoldi xalq bu muborak baytning yiqilishi mumkinligidan qattiq tashvishda juda bezovta edi kabaning ichi sel oqiziqlaridan hosil bo'lgan balchiqqa to'ldi ustiga ustak bir kuni atrofga <coughs> xushbo'y hidlar tarqat taratish maqsadida bir ayol kaba yonida olov tutatibdi oqibatda bir uchqun sachrab baytning chodiriga tushib yondirib yubordi bu yong'in xalqni dahshatga soldi o'zi yiqilay deb turgan kaba mazkur voqeadan keyin battar xarob bo'ldi bu ahvolda bayt yana qachongacha turishi mumkin buni hech kim bilmasdi makkaning zodagonlari shu xususda suhbatlashdilar poydevorigacha buzib qaytadan qurishga qaror qildilar biroq hech kimning muborak baytni buzishga jur'at etolmasdi uni buzishga bel bog'lagan kishining boshiga kulfat tushadi degan tushuncha hukmron edi dastavval bu og'ir mas'uliyatni valid ibn mug'ira zimmasiga oldi sizlarning maqsadingiz buzishmi yoki islohmi deb so'radi hamshaharlaridan ya'ni kabani vayron etish haqorat qilish uchun buzmoqchimisizlar yoki uni qayta qurish mustahkamlash uchunmi demoqchi bo'ldi maqsadimiz albatta islohdir deb javob qilishdi u holda olloh isloh uchun bu ishga qo'l urganlarga jazo bermaydi bu ishni men boshlayman allohim bizning maqsadimiz ezgulikdir xolos dedi shundan keyin yiqilay deb turgan toshlarni tushira boshladi aholi uzoqdan tomosha qilar validning boshiga balo yog'ilishini kutar edi biroq hech qanday kor hol yuz bermadi valid ishini davom ettiraverdi yaxshisi ertaga ertalabgacha kutaylik deyishdi tomoshabinlar bu taklif hammaga ma'qul bo'ldi ammo valid maqsad kabani buzish emas uni mustahkamlash ekanligini yana bir bor takrorladi bu ahvolda bayt qancha vaqt ham tura olardi dedi u ertalab validning kelishini zo'r qiziqish bilan kutdilar u soppasoq kelib yana ish boshladi bu dafa hamma unga qo'shildi qisqa vaqt ichida kabaning devorlari yiqitildi hazrati ibrohim qo'ygan poydevorgacha buzildi validning otasi mug'ira ibn abdulloh mahzumiy baland bir joyga chiqib bu yerda ishlayotganlarga qarata xitob qilib bu bayt allohga daxldor muborak muqaddas bayt ekanligini bu dargohga ishlatiladigan qurilish ashyolari har xil shubhalardan yiroq peshona teri bilan topilgan halol mablag' evaziga sotib olinishi lozimligini uqtirdi zino yo'li bilan o'g'rilik hisobiga ustixo'rlik evaziga muttahamlik ayyorlik va zo'ravonlik qilish bilan topilgan pulning bu bayt qurilishiga sarflanmayajagini ta'kidladi shundan keyin valid ibn mug'ira boshchiligidagi bir necha kishidan iborat hay'at qizil dengizda jiddaga yaqin joyda halokatga uchragan kemaning parchalarini va undagi ashyolarni sotib olib keltirish uchun yo'lga chiqdi ajoyib tasodif edi bu yana ham to'g'rirog'i allohning karami insonlarga go'zal tasodif tarzida yetishgan edi chunki kemadagi yuk habashistonda qurilishi rejalashtirilayotgan bir cherkov uchun rum hukmdori tomonidan misrga jo'natilgan qurilish ashyolari edi halokatga uchragan kema endi ortiq suza olmasdi kemadagi ashyolar xarid qilindi kemadagi me'mor ham katta haq evaziga bayt qurilishiga yollandi kabaning devorlari quraysh qabilalariga bo'lib berildi ya'ni har bir devor bilan bir qabila tomonidan qurilishi kerak edi bu masala qur'a tashlash yo'li bilan hal etildi eshik o'rnatiladigan tomon abdumanof urug'larining zimmasiga tushdi hoshimiylar abdumanof o'g'illarining bir urug'i edi zuhra qabilasi ham abdumanofliklarga sherik hisoblanardi boshqa tomonlarni ham ikki uch qabila birlashib quradigan bo'ldi me'mor bakom tosh tashib keltirishni buyurdi erkaklar tosh xotinlar ohak tashiy boshladilar yelkasida tosh tashiyotgan erkaklar tosh qiyib yubormasin deb bellariga bog'langan peshbandlarni qavat qavat qilib yelkalariga toshning ostiga qo'yib ishlar edilar abul qosim muhammad ibn abdulloh ham amakilari bilan birgalikda tosh tashirdi amakisi abbos yara yozgan <coughs> yara bo'layozgan yelkalariga bir oz yengillik berish uchun peshbandini yechdi boshqalar kabi taxlab yelkasiga tashladi yo amin sen mendaqa qilib ol qiynalmaysan dedi bu taklif bir tomondan yaxshi edi odamning yelkasi ancha rohatlanardi ammo ikkinchi tomondan bunday qilinsa xunuk vaziyat yuzaga kelardi qani qani yo amin qara men ham shunday qilib oldim tag'in o'zing bilasan yelkangni ehtiyot qil deyapmanda yo'ldan ozdiruvchi bunday da'vatlarga qarshi turolmay amin ham peshbandini yechib yelkasiga qo'ydi ammo shu payt libosi tushib ketdi libosini yerdan ko'tardiyu bu ishni zinhor qilmaslikka o'ziga so'z berdi shu voqeadan keyin to umrining oxirigacha hech kim uni yarim yalang'och holda ko'rmadi toshlar keltirilib inshoot qurila boshlandi me'mor toshlarni ustalik bilan qalab binoni tiklar xalq shijoat g'ayrat bilan unga yordamlashar edi devorlar ko'tarildi bir odamning ko'ksigacha yetadigan balandlikka yetdi endi hajarul asvadni kim o'z o'rniga qo'yish kimdir o'z o'rniga qo'yishi kerak edi ammo bu ishni kim qiladi kim bu vazifaga munosib hali noma'lum edi bu muammo birdan hamjahid hamjihatlik muhitini o'zgartirib yubordi kabani qurish ishida ishtirok etayotganlar orasida yuzaga kelgan do'stona va birodarlik muhiti sovuqlashib hamma obro' talashib aslzodalik da'voiga berildi har bir qabila o'zini bu sharafga munosib deb hisoblar ikkinchi yoki uchinchi darajaga tushib qolishni sira istamas edi qurilish to'xtab janjal boshlandi qabilalar orasidagi munozara kechgacha cho'zilib ketdi hamma o'zinikini ma'qullar hech kim boshqaning gapini eshitishni xohlamas edi natijada bani abdudor janjalni battar avjiga chiqardi hammaning ko'zi oldida qon to'la bosh chanog'ini o'rtaga qo'yib ichiga qo'llarini botirib qasam ichdilar bani odiy ham qasamga qo'shildi bu qasamning ma'nosi so'nggi tomchi qonimiz qolguncha shu yo'lda kurashamiz demak edi boshqa qabilalar ham shunday fikrda edilar ular ham to o'lmagunlaricha hajarul asvadni o'rniga qo'yish davoidan voz kechmaslikka azmu qaror qilgan edilar qilichlar qinlaridan bir marta sug'urilsa qaytib joylariga kirishi oson bo'lmasdi balki yillarcha davom etadigan qon da'volarining eshigi birozdan so'ng ochilishi hamda kabaning yonida to'kilgan qonlarning hisob kitobi avloddan avlodga surib ketishi hech gap bo'lmay qolgan edi aslida makka va uning yon tevaragi haram vodiyi hisoblanardi ya'ni janjal suron urush qilinmaydigan muborak bir zamin edi bu zaminda har kimning joni va moli xavfdan xoli edi ammo hajarul asvatni kim o'z o'rniga qo'yadi degan muammo ularning ko'zinigina emas qalbini ham ko'r qilib qo'ydi haram vodiyida hatto muqaddas dargoh bo'lmish kabaning yonida kabaning qurilishida ekanliklarini unutdilar tortishuvning beshinchi kuni qo'llar qilichlarga uzatilgan qaltis bir vaziyat bu yerdagilarning eng ulug' yoshlisi abu umayya mug'ira ibn abdulloh o'rtaga otildi to'xtang to'xtang ey insonlar deb baqirdi u gapir nimani istaysan ey qariya urush janjal to'polon bilan hech narsa bitmaydi bundan tashqari sizlar bu muqaddas baytning xizmatchilarisiz urush qilsangizlar bu muqaddas dargohga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'lasizlar holbuki bu janjal nimadan kelib chiqdi unga bo'lgan cheksiz hurmat ehtiromingizdan shunday emasmi u holda nima qilish kerakligini ayt bizga masalaning yechimini bir hakamning ixtiyoriga qoldiringlar muammoni u hal qilsin kimni hakam qilamiz kimga topshiramiz bu ishni abu umayya so'zlarini so'zlari ta'sir qilganidan xursand bo'lib bani shayba darvozasini ko'rsatdi shu darvozadan birinchi bo'lib kirgan kishini o'zimizga hakam qilamiz bu taklif hammaga ma'qul bo'ldi kimning kelishini hech kim bilmas shuning uchun bu tadbir adolatsiz hisoblanmas edi ma'qul taklif ha juda ma'qul bu darvozadan ilk bor kirgan kishi hakam bo'ladi hamma bani shayba darvozasiga tikildi abul qosim muhammad ibn abdulloh kaba qurilishi uchun hamma qatori tosh tashigan ammo janjal boshlangach ketib qolgan edi bema'ni tuturuqsiz munozaralarga toqati yo'q edi uning oradan bir necha kun o'tgandan keyin vaziyat o'zgargan o'zgarmaganini bilish uchun kaba tomonga yo'l oldi kabaning atrofini o'rab turgan va masjidi haram deb ataluvchi keng dargohning bir necha darvozasi bor edi ularning eng oldingisi bo'lmish bani shaybadan ichkariga kirdi kirar kirmas al amin al amin mana amin keldi amin keldi uning hakamligiga rozimiz kabi ovozlar eshitildi yuzlarida tabassum paydo bo'lgan keskin vaziyat birdaniga yumshagan edi nima gap mendan nima istaysizlar oramizda hakam bo'lasan masalani tushuntirdilar qanday yo'l bilan uni hakam qilganliklarini izohladilar oxirida yana abu umayya so'z oldi sening insofing adolatingga ishonamiz ey abu qosim oramizda hakamlik qilib to'g'ri hukm chiqar dedi buyuk amin atrofdagilarga menga bir ko'ylak peshband qiyiq keltiring dedi olib keldilar muhammad uni yerga to'shadi hajarul asvadni qora toshni uning ustiga qo'ydi har bir qabiladan bir kishi mana shu ko'ylakning bir uchidan tutsin dedi Ye yengil nafas oldilar ko'zlarida mamnuniyat hissi balqidi utba ibn robiya abu zama ibn asvad abu huzayfa ibn mug'ira qays ibn odiy kabi kishilar ko'ylakning bir uchidan tutdilar barobar ko'tardilar muqaddas tosh o'rnatilishi lozim bo'lgan joygacha keltirilib kel tepaga ko'tardilar shu onda al amin bu muborak toshni quchog'iga olib joyiga o'rnatib qo'ydi butun kelishmovchiliklar bir zumda bitdi bema'ni urushning oldi olindi hamma bu adolatli hukmdan rozi bo'ldi xudo haqqi al amin adolatli oqilona hukm chiqardi dedilar kaba oldingisidan ham ikki baravar yuksak qilib qayta qurildi eshigi bir odam bo'yidan sal balandroq bo'ldi ashyolar yetarli bo'lmagani bois kabaning bir oz joyi ochiq qoldirildi bu yer xotim deb atalardi keyingi yil ham qurg'oqchilik boshlandi bu degani makkaliklar uchun yangi yana bir og'ir azob uqubatli mavsum keldi demak edi qurg'oqchilik azobi boshqa aka ukalardan ham ko'proq abu tolibni og'ir ahvolga solib qo'ydi bir kuni al amin amakisi abbosga ro'baro bo'ldi marhamat qil yo amin bilasizki amakim abu tolibning ahvoli yaxshi emas farzandlari ko'p uning bittadan bolasini panohimizga olib yordam bersak qanday bo'larkin abbos bu taklifga rozi bo'ldi abu tolibning uyiga bordilar maqsadlarini bildirdilar u xursand bo'ldi tolib bilan oqilni o'zimga qoldiring boshqalarini istaganingizni oling dedi abbos jafarni al amin esa alini o'z qaramoqlariga oldilar shu yo'sinda abu tolibning kenja o'g'li va ali bolalik chog'idan e'tiboran insoniyatning fazilat xonasida panoh topgan saboqlarni shu yerda ola boshlagan edi